juhtub, et räbal on tudengid tervis, süda talle ja valutab pea, siis tõstab ta klaasi, tas on ta vormis. kes julgeb öelda, et viin pole hea, rullad ei rulla, rullad ei rulla, rullad ei rulla, rullad ei rulla, rullad ei rulla rulla di rulla, rulla di rulla di rulla-la-la. õhtul on tudengil alati lauas muusika, viinad ja neiu kui roos. Nemad räägivad sellest, et noorus pea möödub, sellest, et tore on möllata koos. aga rulla di rulla di rulla di rulla rulla di rulla di rulla la la rulla rulla di rulla rulla di rulla rulla di rulla di rulla la la aga räägivad sellest, et vaene on tudeng, püksid tal vanad, kuid süda on noor. mööduvad aastad, temast saab professor, kortsus ja koltsunud kui sidrunikoor aga rulladi, rulladi, rulladi, rulla, rulladi, rulladi, rulla, la, la aga rulla di rulla di rulla di rulla, rulla di rulla di rulla la la, aga keske on saabunud tudengid purjus, laulavad elagu naised ja viin. naine viib taeva, viin, see viib põrgu, tõstame klaasid, meil tore on siin, aga rulla di rulla rulla de rulla de rulla la la rulla de rulla de rulla de rulla rulla de rulla de rulla